Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ Yemin olsun tine, incire ve zeytine وَطُورِ سِينِينَ ve Sina dağına وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ ve bu emin beldeye Mekke'ye. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Gerçekten biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. إِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesna. Artık onlar için tükenmez bir mükafat vardır. O halde ey insan bundan sonra sana hesap gününü yalanlattıran nedir? Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir?